Andalusam Andalusam Andalusam Sljedeći hadis Anas ibn Malik radijallahu anhu Anna jaddatahu Mulejke da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'athu lahu fa akala minhu thumma qal kaže od Anas Anas ibn Malik radijallahu anhu kaže da je njegova da je njegova nana, džedda, molejka, pozvala Allahog poslanika sa nasrednjem na hranu, na obrok da jede, na jelo koje ona napravila njemu. Pa kaže, pa je u... Tu me kala, zatim rekao. Odmah ovdje da jednu dilemu riješimo. U hadisi je došlo da je nana od, od, od Enes i Malka, po imenu Mulejka, a ovdje greška, greška u smislu ovdje uh, autor knjige Makdisi uh, e, nije trebao ovako da uradi trebao je da navede prije Malika drugog raviju, a to je Isak ibn Abdullaha koji prenosi od Malika jer je u stvari ovo džedete u njegova nana vraća se na Ishaka to je bila nana od Ishaka a u stvari Muleka je mati od Enesarade ja tu ću vam pojašnjenje doći u drugom rivajetu uh, Znači da je riječ o, jer u rivajetu kod muslima kaže, e, u istom ovdje hadisu doćem, like, dakle, ene Rasulullah sallallahu sallam sallam, salla bihi wa bi ummihi. kaže, da, enes, enes Malki, kla, znači, poslani sallam klanjao sa Enesom, njegovom i njegovom majkom. Kaže, fe kamen an jeminih, wa kamen maratan da halfeha, kaže, pa je mene stavio sa svoje desne strane, a a kaže žena je klanjana iza nas. Uglavnom, znači, poznate ovdje, znači, i to su učenjaci ukazali na to, poput Ibn Abdelbarra, Ajada i Nevevija, da u stvari, da ovdje, znači, u ovom ovdje govorimo, znači, hadise koji izdvojio ovaj Makdisi, to oni moraju otračuna ovdje, znači, da se, da se ovdje džedetuhu, znači njegova nana, ne odnosi na Enes i Malka, nego na Ravi koji prenosi od Enes i Malka. A u stvari njegova majka, jel? Ja. Dobro, naslov Kadiša da je poslanik sa vam rekao kumu li usalli bikum, ustanite da klanjam sa vama. Kale Enes pa kaže Enes fa kumtu ila hasirin lana kad iswad min tuli ma lebise. Pa kaže ja sam ustao i kaže uzeo, uzeo onaj prostirku kaže koja je pocrnila od dugog stajanja kaže fe nadahtuhu bima in pa kaže poprska sa poprskao sam je vodom fe qame ali rasulun sallallahu alejhi ve pa kaže stao pos Allah da sam na na nju na taj hasina tu prostirku fa safaftu fa safaftu ana wal yatim warahu kaže pa sam e, ja i yetim znači dječak stali smo iza njega wal ajuzu min waraina a ađuz starica Nana, Ana kada je stala iza nas. Fasadla lena rekatim, pa, pa nam je klanio dva rekata. Thumman Sarafa kaže, a zatim predao selam. Sarafa kad uđu u hadisima, inače, insirin siraf znači završiti nešto, a u stvari predao je selam, misli se. A onda kaže, voli muslim, ovo što smo malo prije spomenuo, a u muslimu je došlo, ene Rasulullah sallam sallam sallam bihi, da je Allah poslanik sallam sallam sallam sallam klanjao bihi sa enesom, znači radi Allahanu, u obi ummihi fa aqamin, i sa njegovom majkom, uh, i kaže fe kameni an yaminih pa kaže pa je stavio Anesa sa svoje desne strane u akamed maratan halfeha znači ne spominje se ovdje jetim u rivajetu kod muslima dobro uh, hadis da, da, da samo znači da, da opišemo događaj znači u hadisu je došlo <clears throat> da je Mulejka radijallahu anha pozvala Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem na jelo koje ona napravila A odazivanje Allahov poslanika sallam, da jednoj ženi, jednoj nani, majci, odene se, da se nju odazove i da ode, znači ovdje, pa se ode, ovaj, da navedemo ovdje, znači poznato ima razilaženje oko toga, onaj, e, oko toga da, da li je ovo, da li je ovo, znači, nana od Enesa ili njegova majka. Znači, i, e, i to je poznato razilaženje među, među e, učenjacima hadisa i ispravno je bliže na čemu oni koji oni kažu da je to bilo njegova majka ne njegova nana da je to stvar nana bila od onog ravi koji prenosi od danas to sam već spomenuo uglavnom eh, ovako ponašanje poslanika sam sada ukazuje na to koliko je bio eh, ponizan Znači nije bio ohol, nisi uzizao znad ljudi, nije išao samo kod bogati koji zakolje janje i dobro ga nahrani, dobar restoran odvede, nego išao kod običnih ljudi išao je kod običnih ljudi, uh, e, na, znači, družio se sa njima <clears throat> svirno i čak ne samo to, nego išao kod ženi, žena ga pozvala. Znači, išao kod ženi, uh, e, e, što ukazuje stvari da nije pravi razliku između bogati, i siromašni na položaju, manjim položaju, ugled, rating i ostali ovi savremeni, ovaj, ovo, ovaj, u što su upali mnogi ljudi, jel? Jel malo postani bogatiji poznat, znači odmaga ne možeš nigdje vidjeti ni srest, ni preko Facebooka, a, a najbolja narodna najbolji najbolje što a, najbolju pouku imamo u u, u praksi poslanika sa selam a dovoljno je znači ta dovoljna stvar znači ne možete nikad zaboraviti znači dovoljno onaj onaj onaj vjerodost što došlo vjerodost na Isu da da beduin dolazi u skupinu ashaba koji sjede i među njima je poslanik sa selam i on dolazi i pita ajuku muhamed ko je od vas muhamed znači to je jedan najjači argument o tome kako čovjek treba biti E, kako se ne treba da zna se, bez obro čemu bi on sposoban, vješt, ugledan, ovako, onako, da se izdvaja od ljudi. E, da se izdvaja od ljudi, čak u džanski kaže, čak i iz, e, izgledom, odjećom i tome slično. <clears throat> što znači da Beduin nije znao ko je on, nisi izdvajao u nečem, da je sjeo na pročelje, da je se posebno izdvojio odjećom, izgledom, mjestu na kojem sjedio i tome slično. <clears throat> a onda je poslanik Salonsen kada je otišao, <clears throat> i uh, jeo u kući kod Enesa, uh, htio da iskoristi tu priliku pa da i pouči da klanja sa njima namaz. Pa je rekao, hajde, jel da klanjamo? I tražio od njih da klanja, pa su klanjali zajedno cilj je, kako navodi, navodi komentator ovog hadisa, da, da je htio u stvari da ih pouči kako, kako da klanjaju. Kako klanjaju u stvari, kako da se posafaju. Odnosno, to nam je ostalo sad, znači, jedan od najvećih hadisa po pitanju načina safanju safa, to su ovi hadisi ovdje što nam predstavljeno danas radi na Pa je, e, znači, kako došlo u hadisu, ovdje je opisano da je Enes uzeo jel, prostirku, i da je njom dao i da, se, da su on i jetim stali iza poslanika Salonselem, a njegova mati ili nana, po drugom manje poznatijem rivajetu, je stala iza njih i tako su stali i klanjali. <clears throat> Hadis ukazuje u osnovi, govori jednoj bitnoj stvari, a to je da li a, e, dijete koje nije punoljetno, da li dijete se broji u safu ili ne broji. Kako misli se broji? Ako dijete, znači ovdje vidimo da se broji da, je, da, je, da se ne broji dijete koje je bilo jetim. Jetim je znači dijete koje izgubi oca do punoljetnosti. To je definicija jetima. Znači jetim je dijete koje nema, nema oca do punoljetnosti. Dok je, do, do punoljetnosti se tretira jetima. Čim postane punoljetno, ono više nije jetim. Uh, znači ovdje sad postavlja pitanje, znači da li se broji dijete kad se stane u SAF. Uh, ovaj hadis ukazuje na to da, da je brojano, da je da se on računa kao osoba regularno u safu. Jer da se nije broja, onda je poslanik sam tražio da stane u njemu s desne, s lijevi strane ili, ili, ili već na neki drugi način. I na tome džumhur učenjaka, znači većina učenjaka na tome da je da je ispravno uh, safanje dječaka svejedno kaže u farzu i na fili, da se broji kao osoba punoljetna, odrasla. A to ukazuje, kaže, ovaj hadis. I da nema razlike između farza i na file, iako je ovo što se prenosi u hadisu bilo na file, ne u farz namazu. Dok je izdvojio se ovdje, što je poznato od mezeba hanbelijskog, hanbelijski mezeb kažu, ovo važi samo na file, a ne važi u farz namazu. Sin da ima rivajet od mama da i drugi rivajet koji, koji odgovara džumhuru. <clears throat> ispravno Allah zna najbolje ovo čemu je džumhur jer, jer hadis je poznato, govorili smo o tom pravilu kada dođe nešto e, pojašnjenje načina klanjanja Uh, svejedno u nafili ili u farzu, da to važi i za nafilu i za farz, osim da dođu u tekstu hadisa da se razlikuje u tome nafila i farz. A ti, takvi primjera smo imali. Da dođu, da dođu u tekstu hadisa naznačeno uh, Znači, da poslanik sada, ako je klanjao na jahalici, sjedeći na jahalici, kaže, to nije radio s farz namazu, pa pojašnjeno hadisu, nego radio samo na fili. Onda kad dođe u hadisu da se, da se može klanjati e, sjedeći, pa dođe u hadisu naznače da se sjedeći može klanjati na fila i da je manja nagrada. Znači, ostalo sve važi i za, i za na filu i za farz, osim, da, osim ako je pojašnjeno u tekstu hadisa da se razlikuje. I e, to je većina učenjaka tako prihvatila i tako tretira način klanjanja sve što je došlo vizom za klanjanje. I na tome, znači, džumhur učenjaka. Dobro. Iz hadisa, znači, već smo spomenuli ovdje, znači, e, ukazuje hadis da je safanje dječaka koji nije postalo punoljetno u namazu, znači, da, da se broji, da se broji, da se računa na njega. Također, hadis ukazuje da je najbolje da da safanje uh, muma ili muktedija, kako kod nas žovu i to je arapska riječ, naravno, ovaj, da, da klanjaju iza imama, da je to bolje i da je to sunnet. A da nema smetnje, šta je dokaz da nema smetnje da stane, da se stane i pored imama, dokaz je to onaj poznati hadis, poslanik sam sam pred smrt, kada je bio, pa kada je došao, i, a Ebu Bekir je počeo da klanja namaz, pa je poslanik ušao namaz i, i e, stao je u namaz, poslanik se klanjao sjedeći, Ebu Bekr s njegove strane e, stojeći i ljudi se povodili za Ebu Bekrom, Ebu Bekr za poslanikom, sad, a klanjao je do njega. Klanjao je do njega, u tome da je sklanjao uz imama do imama. To je dokaz znači da je nema smetnje, da je dozvoljeno da isprava namaz ako osoba stanje do imama, a, a iza njega ima još safuva. Ali iz, znači od suneta i bolje i ispravnije da a, da se, da se safa na ovaj način, da ima bude izdvojen, da bude naprijed, a da ostali safovi budu iza njega. <clears throat> Također hadis ukazuje da žena treba da bude iza muškaraca, a pogotovo znači ako je više muškaraca. Uh, i oko ovoga znači ovaj skoro da nema razilaženja da je ovo da je ovo od suneta razilaženje oko toga to sad mesele različite ako bi žena klanjala uz imama do imama s njegove desne strane jel batil namaz nije batil namaz i tako dalje razlika znači razlika između žene koja koju je ima mahrem ili koja nije mahrem to sa detaljima se ila znači da ne otvaramo ovaj to poglavlje uh, uglavnom e, <clears throat> E, dozvoljeno je hadis ukazuje na to da je, da nema smetje da žena ako je sama da ona bude sama u safu da bude sama u safu jer ovde znači žena spomenuta da je bila sama i da klanjala sama u safu e, hadis ukazuje da je dozvoljeno da se klanja na fila u džematu da nema smetnje ali da to ne bude stalna praksa znači da to ne bude stalna praksa, da se nekada, ako, dakle, ako znači, oni koji se okupe oči da klanjaju džema, džematu na filu, recimo kjamu li ili, ili, ili bilo koji drugu na filu, da se klanja, znači, da se klanja duha namaz u džematu. Može se klanja duha namaz u džematu. A? Ne može ili može? A što ako bi htjelo da klanja? Ili, ili novotarija? <clears throat> A? Pa namaz je od Znači, Hadis ukazuje da je poslanik sa sredem bio ponizan i do, oko toga nema sumnji. E, da je mustehab, Hadis ukazuje da je mustehab da se musliman, ako bude pozvan na sjelo, na večeru, na jelo, da je mustehab da se odazove. Eh, i to bilo koja vrsta eh, ljudi, staleža, stepena da ga pozovu i to je praksa bila poslanika, sam sad jasno se ukazuje iz ovog, jasno se razumio, osim što ima znači, razilaženje, veliko razilaženje oko odazivanja na velimu, a to je na svadbu gdje je velika skupina učenjaka na tome, na stavu na velimu da je vađib se odazvati, a na ove sve druge pozive da je samo mu stehab. <clears throat> I zato ima argumenti, a to je tema za sebe. Andalusam. أندلسا أندلسا أندلسا